Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. 20 e, godina je prošlo od kad ste sa Sašom Dmitrovićem otvorili antikvarijat Mali Nebodar. Kako se osjećate? No, osjećam se kao i prije 20 godina. Dobro, <laughs> svakako. Vratimo se malo na početak. Odakle ta strast prema starim knjigama? ta strast je nastala svakako u nekakvim formativnim godinama, dakle dok sam bio srednjoškolac i poslije student kad sam sa svojim prijateljima, uz, kako sam iz Zagreba, jel, brodio po zagrebačkim antikvarijatima i knjižarama po rasprodajama i tako smo imao društvo i tako smo uvijek nešto čeprkali i onda smatrali smo da onda mi nešto imamo ako kupujemo na nekim rasprodajama jeftinije neke stvari e, dok nismo shvatili da, da, tu, da je ta priča negdje drugdje i tako pomalo smo počeli nešto kolekcionirati i dok nisam, i onda sam nakon nekog vremena, nakon studija sam se igrom, e, spletom e, okolnosti zaposlio jednoj knjižari u Zagrebu koja je bila možda među tri najveće knjižare u tadašnjoj državi. Tu sam na neki način stekao to knjižar, inicijalno knjižarsko iskustvo koje će mi poslije dobro poslužiti u, vođenju antikvarijata. Strast sama po sebi dolazi iz hobija, dakle iz nečeg, nečeg što hoćete posjedovati i tako. Možete li mi reći koja je razlika između starih knjiga i ovih novih sa svježim koricama? Velika, upravo ste me pitali ono što mi je najdraže iz jednostavnog razloga što mi je to inače nama ovdje na, na poslu, meni e, posebno zato jer se tu u ovom, u ovom našem tandemu se e, bavim upravo e, time a to je upravo ta mm, e, likovna, odnosno ta estetski dio e, knjige. E, e, a tu je ono, tu smo došli do ključnog trenutka kad ste mi pitali koja je razlika između sadašnje i opreme i stare, one od prije. Problem je u pristupu. Prije, je, prije su te knjige radili priznati umjetnici. Da li su to bili u početku e, slikari, dakle koji su stavljali nekakve svoje slikarske motive na, na naslovnice ili unutra ilustrirali nešto u knjigama i, i poslije kad je dizajn prevladao na takvim, takvim proizvodima kao što je knjiga pod navodnicima proizvodima, dakle pojavom dizajna, e, knjiga je stvarno bila jedan estetski doživljaj. Za razliku od danas e, kad imate knjige koje se, na koje se ne polaže uopće e, baš taj umjetnički e, moment, ne, ne polaže se pažnja na umjetnički moment, nego više na efekt. Dakle, tu se ide na boje, na, čak kažu da stavljaju nešto unutra da bi privlačilo ljude, nekakvu, nekakve farbe i tako dalje, neke boje šljokice neke i tak. Ne. To je više se ide na taj efekt, a nekad se išlo na doživljaj, na pravi onaj dizajn i e, likovnost knjige. Ne. Kako birate knjige i odakle ih nabavljate? E, čujte, knjige kupujemo isključivo i svakako e, i najviše iz privatnih biblioteka nekad je postojala navika koja danas nažalost više i ne postoji, kao što ste me pitali kako sam ja došao do toga, tako su i drugi ljudi okolo išli, kupovali knjige, skupljali, kolekcionirali po ovom sistemu, po onom ključu i e, i po ukusu e, ne znam kojem i stvarali sebi nekakve određene količine knjiga doma fondove. I onda je došlo vrijeme kad više te knjige nisu toliko zanimljive njihovim nasljednicima ili njima samima koji su možda penzione, e, umirovljenici, jel? pa onda e, moraju preseliti se iz manjih stana u veći, onda im to postaje nekakav određeni problem a, a, a pogotovo kad to naslijede mlađi koji su jednostavno više zaboravili da je knjiga nešto što je nekada bila i osim što je se čitalo da je bila svojevrsni ukras što se najbolje može vidjeti ovdje kod nas da je stvarno jedan fenomenalan efekt. Birate li vi, Saša, zajedničke knjige? Je li bilo možda nekih knjiga koje ste dobili, a da ste rekli ne, ovome nije mjesto u ovom antikvarijatu? Ne, nemamo mi kriterij, ne, to nije mjesto tom eh, nečemu antikvarijatu. Svemu je mjesto, svakoj knjizi mjesto u antikvarijatu. Samo je jedan osnovni problem da li će tu knjigu ikad neko tražiti, a mi smo ipak ograničeni svojim kapacitetom i ne možemo baš imati svaku knjigu, nego se probavamo onako formirati, to jest eh, profilirati, ono da, da imamo nekakvi prepoznatljivi izbor. Kad smo kod traženja knjiga, tko najčešće kupuje antikvarijatu, odnosno koje dobne skupine? Gledajte, u antikvarijatu srećom još uvijek ima raznih dobnih skupina od e, doista penzionera, odnosno umirovljenika, kako mi to kažemo, pa, pa evo do, do majki koju dovode malu djecu koji su tek počeli sricati prve nekakve rečenice pa im kupaju nekakve slikovnice, nekakve dječje knjige i naravno nadalje udžbenička literatura e, koju dolaze kupovati učenici sami ili šalju roditelja što je češći slučaj i, ovaj, i lektire pa onda E, ljudi koji još uvijek čitaju iz neke razonode, to su nekakvi srednja dob, dakle, ili malo stariji. Nema, nema nekakve posebne dobi, ne, samo što je općenito u svim, e, svim tim dobnim skupinama je sve manje i manje interesa. Osim udžbenika kad je školska sezona, onda je navala. <laughs> A studenti, oni pak sve kopiraju i imaju svoje šeme. Kažu da roditelji nemaju umiljenike među djecom. Imate li vi možda možda miljenicu svoju među knjigama? Pa gledajte, ja ne, ne mogu... Ili možda neku zbirku koja vam je posebno draga ovdje u antikvarijatu? Pa gledajte, ja, ja imam te svoje mm, omiljene e, knjige. Ja sam čak i kolekcionirao E, upravo te knjige koje su odradili, imam još e, veći, veće dijelove tih kolekcija, jer sam svojevremeno opremao, svojevremeno radio izložbe e, oprema, likovni oprema knjiga, tako da imam svoje nekakve kolekcije tipa Andrije Maurovića, našeg poznatog crtača, to je strip crtača i ilustratora koji je radio prekrasne naslovnice koje danas uopće više ne korespondiraju s vremenom, ali su meni prekrasne. Tako isto i od Ljube Babića imam jednu kolekciju, jer od njega sam pak skupljao zato jer on je bio nekako e, e, začetak e, umjetničke opreme knjiga, pa sam isto tako radio jednu izložbu, pa se radio jednu kolekciju i to tako sku... i takve možda nekakve sitne stvari, nekakve kolekcije po tom ključu, dakle, kojih je autor opremio. To, to, to skupljam. A kao antikvar imam mnogo omiljenih knjiga koje bih htio imati, a nemam ih. <laughs> Evo, otprilike tako. Evo za kraj, kako opstati 20 godina, a prodavati knjige? E, to je zaista dobro pitanje koje se ja ponekad pitam kako nam to uspijeva, ali to je isključivo i samo ona strast, ona, ona posvećenost tome što radimo E, i, i, i razno razno dovijanje, stvaranje novih, e, gledamo da, da, da napravimo nekakvu atmosferu. Sad smo počeli raditi od, od nedavna, od prije dve godine smo počeli raditi e, aukcije knjiga, a to je zanimljiv način prezentacije knjige, odnosno E, prodaje jel, na koncu, e, zato što smatram da je to jedna od najdemokratičnijih e, načina prodavanja, pogotovo rijetkih izdanja za koje, za koje se koje se teško nađu, a, mm, a ponekad ima više zainteresiranih. Onda je najbolje takvu knjigu staviti na jednu aukciju kao što mi ovdje organiziramo gdje ljudi mogu, oni zainteresirani, po principu tko da više, može doći e, upravo do željenog e, naslova. Dakle, ako ti daš, e, jel, na koncu jel smo trgovina, ako ti daš više, onda ćeš kupiti, ali to se radi na javnim aukcijama, ne razumijete. Kako izgleda aukcija knjiga? Je li to onako kao na filmu, bore li se za knjigu, pa- tko će ponuditi više? Pa na, to, mi tome težimo i s obzirom da je uvijek svaki početak e, težak, e, jel, kad neko nešto želi onda ide do svog limita ne? <laughs> i bude zanimljivo svakako. Moram primijetiti da osim dobre knjige volite i dobru glazbu, evo glazbena želja za kraj. Čujte, meni, meni u svakom slučaju jako volim jazz, svakako nešto onako iz vremena bebopa ili hardbopa, a sad šta god stavite nešto, Kind of Blue recimo od Miles Davisa,